Po si nuk e mora vesh se çfarë kishte. Po. Salçiçe vjeneze. Salçiçe ishin, po, salçiçe po, ishin. Kishte porositur Lori. Vjen erë, vjen erë deri këtu. Ka vetë kuzhinën Olga. Ah ha ha ha ha. Është në katin përdhes, miq të dashur, në mencën e Club FM. Ëh, uh, ku gatuhet? Dhe shojm, shojm çfarë do të ketë tjetër përveç kësaj. Ëm, um, mirëmëngjesi juve, kudo që të jeni në këto momente. Ne jemi shumë të lumtur që jemi me ju. Qofshi ju të radios nëpër makinat apo ju të televizionit nëpër shtëpitë, Club TV është gjithashtu transmetuesi i këtij programi, qysh nga dita e parë. Unë eh, dua t'ju kujtoj se sot është e premte. Mm -hmm. Muzikën e zgjidhni ju. Adi sot ka bërë gjimnastikë gishtash. Ma tregon çik çfarë është ajo gjimnastika gishtash si e bën? Ah. Ka çuna që thonë, "Jo, s'kam nevojë, jam i kam i kam kyçet shumë, i kam të çliruar." Kështu që ë uh, nuk ka nevojë. Por ka të tjerë për shembull që çoku më çoku më rrallë. Janë të domosdoshme. Po, dhe duhet që të që të ushtrohen më shpesh. Mirë, ë um, mendoni për ndonjë këngë, oh, mos qeshni ju tash, po qeshin kot. Ë um, Çka ka lërë? Mendoni për ndonjë këngë secili se do t'ju do t'ju lejojmë dhe juve që të dëgjoni ndonjë këngë për qejfin tuaj. Mhm. Kështu që nëse keni ndonjë dëshirë, uh, bëheni. Tani dua t'ju tregoj se bashkë me Jerin, me Adin, edhe me Lorin, edhe me Oltën, ëh, mm -hmm. uh, Oltën e Vezve, ëh, uh, dje ishim në premierën se të mërkurën ishte pre premiera. Pre premiera. Mm -hmm. Mund ta themi pak më kollaj para premiera. Do ishte më më normal. Pre pre, është si me si me pre pre, si me dru me pre premiera, po. Para premierë. Para premiera e e James Bondit të fundit Spectre. Ndërsa dje ishte premiera, ne nuk shkonim dot të mërkurën. Unë nuk shkoja dot të mërkurën. Lori që do të doli se do të fitonte çmimin e parë në konkursin Rrath për video reportazhe, nuk shkonte dot të mërkurën, sepse mm -hmm. duhet ishim atje për për për të parë për të marrë çmimin dhe unë e dija, ma kishin thënë. Por ia kam mbajtë sekret Lorit. Ia kam mbajtë sekret. Nuk ka pus në Shqipëri që nuk e ka dëgjuar. Dhe kam përshtypjen që duhet ta kesh pasur. Duhet duhet ta kesh pasur shumë të vështirë sepse ah. ti përditë e bën rrugën me Lorin, po, pra. kështu që Ja, absolutisht, po ç'kuptim kishte pastaj, do ta kisha prishur, do kisha do kisha bërë me vërtetë dëm. Mm. Po mos ta kisha mbajtur dot. Dot të mërkurën dhe vajtëm mbrëmë për të parë uh, James Bondin e ri. Me të thënë që ishte një super film. Ishte super film. Ishte me vërtetë super film. Un e, e them mua më pëlqejnë filmat Bond, po un nuk jam ndonjë i çmendur i çmendur siç kam një mik për shembull që mm -hmm. më vjen ndërmend tani që është totalisht i i zhytur në këtë eksperiencën Bond dhe njeh gjithë filmat Bond, gjithë aktorët njeh edhe radhën e episodeve, mm -hmm. uh, si vinë ato me radhë, njeh këto personazhe dytësorë, tretësorë, Që ndonjëherë rishfaqen e rishfaqen në, në këto mm. uh, seritë e Ian Fleming Por, uh, por për shembull, i fundit që pam ishte Skyfall para këtij mm -hmm. Dhe ishte i bukur And the Skyfall da, da, da, da. Po, okej, okay, mirë Po ky filmi i dje Mua më ka pëlqyer jashtëzakonisht. Edhe mua. Dhe këtë e them, e po ja them kështu, uh, shumë pastërtisht juve që na dëgjoni. Jo për ndonjë ë uh, ku di unë tashi gjë komerciale apo për të shitur filmin apo për të për t'i bërë publicitet. Ky ishte për mua, Ky ishte Bondi më i mirë që unë mbaj mend. Mm -hmm. Ishte një super aksion, sa super skena, uh, që nga skena e parë me helikopterin në Meksik, në atë që fillon me Dia de los Muertos në mm -hmm. në Mexico City mm -hmm. dhe deri në momentin e fundit rënia, se fillon me helikopter, mbaron me helikopter. Oh, po e vë re tani. Mm -hmm. Rënia e helikopterit në në Londër, që bie mbi njërin mbi urat, mbi Tamizë atje. Një super film. Dhe ishte një film që të mbante në ankth të gjithë kohës. Gjithë kohës. Mm, nga fillimi deri në fund. Gjithë kohës. Ky ishte një bombë, kështu që nëse do shkoni të shikoni një film këtë fundjavë, e premte sot, e shtunë nesër, e diel pas nesër, James Bond i ri, Totalisht, totalisht ja vlen. Mm, jam shumë totalisht ja vlen. Dhe muzika. Dhe atë po mendoja, Adi mm. mund ta vendosim? E ka vënë. Po, ah, je i jashtëzakonshëm. Faleminderit. Është duke menduar, ka lënë breza thashë. Është duke menduar me, po. Ah, Bravo. Kjo është kolona zanore e filmit, e kënduar nga Sam Smith, kjo është Writings on the Wall nga James Bond Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Oh, që nga zoti Mario Biondi sot në klubin e mëngjesit. Mirë se ke ardhur Biondi. Ky Biondi është mm. Mario, uh, që luan këtë tip jazz kështu, e ke parasysh? Mm -hmm. Shumë muzikë e mirë, bas i trashë, bas. Bas Pak bjond. E ka emrin bjond, po, por jo, më tepër duket si zë black guy për mua. Tani. Se e ke parasysh, nuk duket si si po, një zë kështu, si po. afrikano me origjinë, nejse, si Barry White. Si kush? Si Barry White. Po. Yeah baby. Midnight. Me zjarr aty. Shtrojmë një lëkurë ariu, shtrihemi bashkë. Jo, Ajo s'është lëkura e ariut, është gjoksi im. Më fal, Mario Biondi. Po do të thotë Mario Biondi. Jo do të do të thosha që Mario Biondi është është qeros. Tan. Është tullac. Po, po mm. një bjond tullac. Me pak mjekër. Me pak mjekër, po se normalisht kompensim është ai. Ai do, do kesh. Lëre pasoj në vende të tjera. Si mund të jetë? Nuk më intereson. Olta na i bëri vezët, salçiçet mm. edhe gjëra të tjera. Shënoje një çikë Lori atje 7:22. Ehm. Mirëmëngjesi. Monika. Ehm. Në fakt qenka 23. Ka 23. Ke gabuar 1 minutë koleg. Jo s'ka ah, tani u bë 23 këtu tek unë. Olta po gjithsesi. E po ju thosha, po mendoja, po mendoja, këta biondët mm. ose ose qerosët. Si zoti Biondi. Përdorin shampo? Një shoku jot qeros bën një party. Jeni gjithë atje, se s'po e them që je ti me qerosin. Po nuk ka problem. Edhe mund të jem, po nuk po, më ka qenë. Është është edhe katalani aty me ju. Por, por, ëm um, duhet duhet parë a përdorin qerosët, se këto janë misteret e jetës. Unë për këto e vras mendin për vete, nuk e di për ju. A përdorin qerosët shampo, shampo koke, shampo flokësh. Po ajo kundra zbokthit. Mm, s'kam nevojë. zbutës për flokët tuaj. Për flokë më të shndritshëm, mm, s'kam nevojë etj etj. Po kam përshtypjen që mjafton uh, vetëm shampo e trupit. Kursen, kursen, mhm. kursen. Afroni pak uh, afroni pak ballin tek uh, tek mikrofoni. Edhe provojeni t'i bini pak. Dëgjoni, ule pak bazën, të lutem. Fare, fare. Që do bëjë koka e një qerosi? Se mi ballin me lesh ke ti? Ky është ky është balli im çuna me goca. Ata që na dëgjojnë në makina që nuk na shohin, ata ata do ta kuptojnë. Për shembull, ai Si ishte balli jot? Ky ky është balli im. Ne t'i provojmë të tre. Prandaj po them gati. Prandaj po them që mm. a dalloni dot se kush është kush për shembull, pa e parë nga makina. Ose Lori. Po, po mos e di ai shumë po, balli. Prit ti, prit ti, prit ti. Mos gjuaj atë. Jo ta çash balli. Nxir nxir dikë tjetër kur bëjmë atë. Okej. Ja. Prit prit prit. O, Olta. O, po sa shumë që i bie mor burrë. Olta, nuk ka ardhur. Ka mundsi. Nuk ka ardhur rradha, rradha për ballin tënd. Ashtu. E se jam dhe pa gjumë tani, ka mundsi. Bie ballit shpejt. Jo, ata ata që tani, tani duke mos na treguar ne në, në kamera, mhm. le ta gjejnë dëgjuesit ballin, ballin e kujt po dëgjojnë. Okej. Okej. E provojmë. Atëherë. Kush është ky? Mm. Tani mund të dalim. Kush ishte? Kush ishte? Kë dëgjuat? Po, dëgjoni edhe një herë, dëgjoni edhe një herë me vëmendje. Ishte Lori? Isha unë? Apo ishte Ati? Balli i kujt ishte? Tre tinguj të ndryshëm. Tre tinguj të ndryshëm. Pra. Kështu mund ta bëjmë lojën ne pas pak minutash. Po mund ta bëjmë. Mund ta bëjmë ballin e kujt po dëgjoni në Radio Club FM. Kthehemi pas pak me më shumë. I love this show. Mm. Shumë interesant. Ed Sheeran do vi me Photograph tani bashkë me Felix Jaehn Remix. Wait for me to come home Ora është në 7:30 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e premte ndaj muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. Ndërkohë jemi gati për anagramën e ditës sot me letra hedhim siglën. Ndërkohë Blendi po e vizaton, po se ç'po vizaton nuk e shoh. Anagrama në klubin e mëngjesit. Tani po shoh një shqiponjë apo më bëjnë mua syt. Po sheh dy shqiponja rumbi rumbi rumbi. Atëherë, shikoni se ç'mendova sot për anagramën. Tam. Dua t'i fus pak në skenar. Mhm. Mm Ju e dini që ka një aksion kundër info Ma, e informalitetit. Jo në informalitetit. Info. Ja. Info. Info, informalitetit që jo është. jo në info. Por uh, kundër informalitetit. Mhm. Mm dhe ka njerëz për shembull që kanë punuar zejtar të vegjël Shitsa ambulant, këpucar, um, ku ti mund të shohësh xhaja, pensionista, i shof nonjëherë te sheshi Wilson sa që shesin një palë syze t'vjetra, mm -hmm. një palë këpuc bebesh, mm. edhe në një, në një, domethënë kështu, mbushin, mbushin çakmak me gaz. Mm -hmm. Ta mhm. këpuc shpirë. Me thënë të drejtën. Oh. Po. Edhe xhaja që rri aty pensionist, kështu po shkon 80 vjeç, edhe shet një palë këpuc bebesh t'përdorme, Nonjë palë syze, siç po e thosha, mm -hmm. nonjë send kështu, tek tuk. Edhe këta nuk, se vjen shteti la, e kupton, edhe normalisht duhet të, duhet që të pajisesh me nipt, Tam. pajisesh me nipt. Dhe vjen personazhi ynë, loku, mm -hmm. loku, i cili ka nipt, personazhi ynë tjetër është doku, loku, doku, i cili nuk ka nipt, mm -hmm. Edhe Loku Doku shkon te Loku. Edhe e pyet Loku, ke i nipt? Sikur me marr borxh niptin. Mm. Kjo është anagrama. Loku, ke i nipt? Wow. E kam vënë edhe stemën e Ministrisë së Financave atje, që është RSHMF. Mhm. Mm Kur ta shikoni atë në kupon, ajo tregon që është kupon i vërtetë. Përndryshe, e kam edhe kam shit edhe çakere. Po bëra çaj dhe. U duk si çakere. Jo, jo. Jo, jo, s'është çakere. Ja, ne çakere, çakere është për nipte. S'ka lidhje çakere me këtë punë. Ne po flasim për nipte këtu. Çakere, çakere është për të marrë nipte. Ah, paska lidhje. Çakere. Çakere. Loku ke i nipt 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja Injorojeni Injorojeni pikëpyetjen Sigurisht nuk është pjesë e fjalës mm -hmm, Kuptohet Por uh, germat janë L O K U K E I N I P T Më tha një prind që ka fëmijën në klasë të parë, u kënaqëm thotë me anagramën kemi mësuar germat. Bravo. Bëjmë eh, bëjmë prova thotë eh, L O K U K E I N I P T. Mm. Loku ke i nipt. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja ndërkohë Olta cila do të jetë dhurata. Sigurisht që kjo është me aksentin tironc këtu, mm. sepse po të ishte për shembull në Korçë, nuk do thoshte ke i nipt, ëh? Po. Do thoshte loçkë. Ke një nipt. Ke një nipt. Një nipt. Nipt. Ë, një nipt. Loçkë ke një nipt. Por është në Tiranë, kështu që është loku ke i nipt. Kam loku, kam. Ah, Një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan do fitohet sot. Faleminderit Olta. Ne i lidhëm gjithë gjërat bashkë, segmentin pak më parë po flisim për qerosat. Mhm. Si është reklama që bën ky Bes Kallaku? Loku të ka ra floku. Mhm. Ah, ah më logu. Kështu që kujdes. Nëse zgjidhni miq të dashur, nëse zgjidhni Olta ofron Një kontroll të plotë nga Spitali Amerikan. Nuk kam kohë. Nuk kam kohë. Nuk kam kohë që të Ok, mirë, dakord. Merret me juve, edhe me mua. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Calvin Harris vjen tani bashkë me The Disciples. Hey, ju uh, zgjidhni muzikën sot? Është e premte. Zgjidhni muzikën e Club FM-it. Kështu që mm -hmm. mund na shkruani 069 20 70 222 Loku, ke i nipt. I want you to breathe me. mirë se vini në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim. Ora është tani 7:38 minuta. Bëuni gati Um, është uh, duke lindur përjashta një tjetër ditë e bukur, por mm -hmm. më mhm. shumë për këtë do t'ju tregojë Olta në një moment. Tani ka fjalën Jeri me shprehjen që ka zgjedhur, shprehjen frymëzuese mm -hmm. që mhm. Jeri ka zgjedhur për ditën e sotme. Ditën e sotme. E kam zgjedhur nga filozofi grek Herakliti, dhe shumë e shkurtër shprehja, por me një përmbajtje shumë të madhe. Bong. Karakteri i njeriut është fati i tij. A sa e bukur që. Saktë pa gabime. A sa e bukur që. Shumë e bukur. A Heraklit, Heraklit. Burrë i mençur. Burrë i mençur je ti, ka humb varri po. S'ka gjë, po, ke qenë dikur dhe ti. Po, ka qenë. Po ka lënë gjurmë pas. Herakliti. Mhm. Mm fati i njeriut është karakteri i tij. Karakteri i njeriut është fati i tij, e kundërta. Është një gjë. Mm. Jo e kundërta, e njëjta po e thënë ndryshe. Po pra. Po pra, ke marrë nga fundi. Po. Bo, bo, bo, bo, bo. E kundërta do ishte fati i njeriut është karakteri i tij. E pra, kështu e the ti. Kështu e thashë unë? Po. Mm. Se e paskam fut kodë në dhe dhe Nëse. Po, po edhe ashtu, e njëjta gjë është. Domethënë, çfarë fati ke, atë që ke karakter, atë ke fat. Po se duket sikur fati të po, bëhet po, po. karakter. Mm. Por në fakt karakteri është fati. Është fati. Sepse ajo është gjëja që të shoqëron. Po, e vërtetë. Ëh, por je mizerje, je mizerje. Sido që të shkojnë punët, E bën vetë. Okej, okay. Olta, jepi që të pushoj unë. Po pse duhet të ishin gjithë këto fjalë para se të filloja unë njerëz të mëdhesh. Jepi Olta. 8 gradë është në këtë moment, o çufik. 21 do jetë maksimalja për sot dhe nuk parashikohet fare shi. Mirë, faleminderit. Madje dhe fundjavën do ta kemi yll. Yll. 22 do jetë maksimalja dhe 8 do jetë minimalja për fundjavën. 23 do jetë të dielën më saktë. Mm -hmm. Dhe kohë të mirë kemi deri në datën 19. Wow. Deri në datën 19. Nuk e di ky nëntori sikur po mbyllet mirë. Nëntori, po, edhe edhe edhe pjesa e, e, e pjesa e tretë e tetorit ishte shumë e mirë. Mm -hmm, e vërtetë. Në datën 20 e mbrapa kam përshtypjen unë që ka ecur kështu fjollë fare. Ç'kemi kim fjolla. Ëm um, por por përveç kësaj Përveç kësaj, ë uh, nëntori duket, të paktën sipas parashikimeve të Oltës, sigurisht. Po, edhe mund të ndryshojë. Me teknologji të lartë që ajo ka, i bie që deri në datën 19 nëntori të ketë patur 19 ditë me diell. Mm -hmm, nëse, ne, nëse nëse nuk ndryshon asgjë. Po deri atëherë. Po është akoma data 6. E di, po ti i ke afatgjata këto, bravo të qoftë. I kam, çdo gjë i kam ah, afatgjata. Shoqërinë, lidhjet. Po, lum ai që të ka ty. Mirë, um, ehm, asgjë. Ka thënë ai. Dëgjo tani. Le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti Adi, meqë jemi këtu. Se ne i bëm një favor shumë të madh vetes dje. Shkuam pam uh, James Bondin. Si ishte. E ti si është fjala Tumlas. Tumlas. Tumlas. Kinema është Tumlas. Po derdhej. Ajo kinemaja salla 1, unë s'kisha qenë asnjëherë në sallën 1. Kam shkuar kaq herë në Cineplex mm -hmm. dhe kam qenë në salla të ndryshme 6, 7, 5, 4, siç kanë rënë, që janë më të vogla. Po kjo salla 1 ishte më e madhja, 300 vende. Më e madhja, edhe ekrani ishte më i madh. Mm. Gjigande dhe po ta vini re, ishte ai ishte efekt, nuk ishte kot ajo. Kur kishte shpërthime në po, film, po, po. dridhej, dridhej. Mm. Nuk ishte se për shembull që kanë lënë basin lart dhe dridhen gjërat kot. Jo, gjithashtu është e kontrolluar për ta ndier ashtu. Ishte fantastike. Sistemi audio i shkëlqyer. Edhe ne pam James Bondin, i bëm një favor vetes, nuk pam as lajme, as parlament, as emisione politike në dark, asnjë gjë nga këto. Sa mirë që kemi bë. E bëm pushim. E, e, jemi kënaqur. Prandaj po i pyesim për një gjë që ne nuk e dimë dorë e parë, po e kemi lexuar sot në gazeta. Përveç se ë uh, thirrjes së një deputeteje me epitetin kafsh. Ëh. Mm. Dje në nga bota e kafshëve edhe e shpendëve është përdorur dhe një term tjetër. E ka përdorur Kryeministri Rama për të përshkruar protestën e studentëve. Ka thënë që ajo protestë është një e tillë ëh mm -hmm. normale. Pra dhe si ka, e ka quajtur. Po, po hyn nga nga zoologjia e ka përdorur. Jan janë bërë të gjithë veterinerë nga sa duket. Kshu flasin me me terma zoologjik. Ëh. Mm -hmm. um, epitet në mendimin tim uh, arrogant dhe i shëmtuar, edhe fyes për një të drejtë proteste qytetare, civile, demokratike, një denigrim i i femrës gjithashtu, mm -hmm. meqë ato ishin goca, por uh, ky është thjesht opinioni im. Ëm uh, Çfarë çfarë e ka quajtur pra? Protestën e vezëve. Kthehemi mbas pak tani është një tjetër gocë, se gocat janë si shpirt, Edhe ato që gjuajnë me vez. Meghan Trainor quhet kjo. Better when I'm dancing, është kënga e saj e fundit. Jeni me klubin e mëngjesit. Oh, oh, Ça ke? Se se bëjmë shumë? Aha, e klavi njësi! A, o s'vjen mirë pastaj, ha? Jo, me, a, po ne. Bëj shaka, mi bëj shaka. Jemi shok, Ne jemi shumë, po, jemi shok edhe. Edhe hoxha me priftin shokë janë. Toleranca fetare. Bashk, bashk, bashk pin, me një ven pin. O? Po. Ku i ke parë më? Te ajo, te madama. Ajo është madama. Jo te lagja jote. Jo te lagja, është madama, e di, e di jera. Le Lori më dha, unë po provoj po, të. Po, po. Ti di me plane shumë. Le Lori. Jo, jo, jo. Ne kam instiktive. E di, e di. Logun ke në input. Nëse e zgjidhni këtë, mjekët e mrekullueshëm tek Spitali Amerikan do t'ju bëjnë një masazh. Jo, më falni, është një kontroll i plotë mjekësor, domethënë. Do ju shohin me imtësi po, nga brenda. Kjo është analiza e qartë. Ajo ka qenë, unë s'kam qenë ndonjëherë. Ty në fakt ka ndodhur. Kjo ka edhe ka lindur tek spitali amerikan, apo jo? Po, po, po, po sigurisht që po, e vë në dyshim. Prandaj thotë këtë. Do ju shohin me imtësi nga brenda. Me aparatin e ekos, sigurisht. Po sigurisht. Jo, jo, me sy të lirë. 0692070222 edhe për kërkesat tuaja muzikore, shikoj për shembull që kanë kërkuar në faqen tonë në Facebook, kjo është faqja në Facebook. E gjeni kollaj, wow. Wow, sa paske qesh moj. E kam edhe çik afër. Mirë, kam qesh me zemër. Ëh, më mirë, s'thashë gjë. por, por uh, uh, mund të kërkoni atje? Lorenzi për shembull. Ëh, uh, Florenci, falni. Po. Uh, Mirë, klubi Stevie Wonder. Ja. Uh. Edhe sigurisht dihet se cila kanë. O Lorenzo, o 2015 valla. O valla. Edhe Sona na vendos një këngë melankolike, më thotë. Një këngë melankolike. O Blendi. Po, po është kohë e bukur sot. Gjithë kjo kohë e bukur sot. Jo. Nëse ka një këngë melankolike për ju, është kënga e preferuar e babit tim për momentin. Cila është? Hello. Adele. It's me. Tha, tha mu tha Nga o kjo goca Kjo o nga katuni jonë Je 59 vjeç dhe Ç'do me thonë Jo mor thashë, këngëtare e mirë thashë Shumë e mirë është Shumë mirë, e, sigurisht edhe, edhe një njeri që nuk merret me muzikë Di ta dallojë I thashë unë, shiko Nuk është këngëtare e mirë, është këngëtarja më e mirë në botë Për momentin E nëse ka një njeri që s'është dakord Që Adele është këngëtarja më e mirë në botë ë uh, takoj një një mikeshën uh, time edhe kolege me cilën ishte një gjë e vogël pune. Mhm. Mm por uh, ndër të tjera, ndër të tjera, më bën një pyetje që mua m'u duk shumë e bukur. Dhe i thashë, a mund ta përdorim këtë pyetjen? Pa. Për në mëngjes. Mhm. Mm Kështu që kjo është nga Fiona, nuk është nga unë. Por uh, se pyetja që më bëri ishte kjo. Tha, Blendi tha nëse do ktheheshe në fëmijërinë tënde mm. Për një dit Vetëm për një dit Për një dit Tam. Cila do ishte ajo dit Ti do thuash Ku ti unë tani se ditët e, ditët e, e fëmijërisë janë shumë Tam. Edhe të tjerët nuk është se t'i njohin Dit për dit Por Janë ca gjëra Për shembull do ishte n'klas par mm. Do ishte n'kopësht Do ishte në klasë 6, do ishte në klasë 7. Kur do, do ishte në fund të shkollës? Do ishte do ishte një ditë vere për shembull kur ikën në plazh. Nuk ka rëndësi të jetë një ditë, një ditë, më kupton? Mm. Po do ishte si do ishte ajo ditë? Një ditë të fëmijërisë. Dhe imagjino sa e bukur është. Sikur të të jepet një shans për të jetuar një ditë nga fëmijëria jote. Vetëm një, vetëm një herë. Cila do të ishte ajo ditë e fëmijërisë që do ta rijetoje? E vështirë si pyetje. E vështirë, po e bukur. E bukur, po. absolutisht po. Prandaj thash që nëse thash mund ta përdorim këtë, por eh, por eh, un po mendoja për mua të paktën për t'i dhënë përgjigje. Do ishte një ditë uh, e 31 dhjetorit. Mhm. Mm Sepse kur isha i vogël, tridhjetë e një dhjetori mua që kur zgjohesha në mëngjes, e derisa na zinte gjumi kaluar mesnatën në 1 janar, un pothuajse kisha mishin kokërr. Sepse në atë kohë edhe si fëmijë e përjetonim shumë fort. E vërtetë. Krishtlindje s'kishte ë uh, Pashkë s'kishte Ramazan e uh, gjitha këto festat, domethënë të tjera dhe ajo ishte aq uh, edhe në tri, po. dy dimensional, po natyral, por nuk e kisha kështu. Uh, siç janë tani domethënë, një mm. pemë plot, kisha një degë bredhi nga ato anësoret, por që e vije në dy dimensione që po ta shihje përballë dukej ajo forma Tam. piramidale trekëndësh ekzakt. Po ta vije në përcepa. Po, po ta vije në anë, për shkak se e shikoj që ishte Ti një fletë. Është si puna kësaj. Po, Na ka vëmë. hidh një një të shumë mira të vendit, Mm. në Dajt lart edhe shkoni me biçikleta brenda atje. Ah, Ndaj, i po, prisnit. Po. Si poshtë Dajtit, jo tamam në Dajt. Jo matanë Dajtit. Kuptohet. Poshtë këtej, pa Ah, shkuar po, në Dajt, a, te pa shkuar gurorja, sa kaloje guroren? S'kam qenë. Ça eksperiencë fantastike. Prerja e një peme. Po, bredhe. Mm. Ka qenë shumë bukur. Gjithë ata uh, miqtë tanë uh, Dhe- mbjell mbjell pemën tënde po na dëgjojnë tani. Dhe kënaqësia më e madhe si fëmijë që ishim, ishte pas Vitit të Ri, Po ne bënim bredha këtu prandaj. Ë, uh, çfarë bënit? Jo bredha, jo. Është është mirë, ke mbjellë një pemë ndonjëherë. Asnjëherë. Asnjëherë. Asnjëherë. Mm, a shikon se kam bërë një gjë. Thon, thon që një nga gjërat që duhet bësh në jetë pa diskutim është mbjellësh një pemë. Mm. Është kështu. Mm, mm, mm, mm. Është është është nga zona, nuk është në Bibël, mm -hmm. po është Ka thënë, ka thënë, ka qenë një kakarisje normale. Gjel baba tha mirë zoti Rama, shkojmë publicitet. Mm. E mirë. E ka gjetur Olsi i pari, fiton dy bileta për në Cineplex. Mhm. Mm Bravo. Kaç. Bëjmë një do bëjmë një pyetje tjetër. Po më parë dëgjoni pak, dëgjoni këtë është nga nga Top Channel, nga nga Mbrëm Dark. Top show. Top uh, story. Wow, paska qenë e gjatë shumë. Kjo është kakarisje. Sa gjatë paska mbajt? Mm. Pyetja e radhës miq të dashur është kjo. Dje në parlament Tam. është bërë nami, a është folur pafund, vazhdonte akoma deri në 12 natës. Mm -hmm. Por uh, për herë të parë, për herë të parë, kryeministri ish kryeministri Berisha, Tam. i cili tha ju jetoni në kohën time. Këtyre se këta merren me Berishën dhe i tha ju jetoni me kohën time. Mm. Vazhdoi unë të jem kryeministër në kokën tuaj. ka folur për uh, një ngjarje të rëndë, zhdukjen e këtij personi. E cilit? Për herë të parë. 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja Se s'ke nga ta mbash këtu E kupton se Kthe është kthe s'të pëlqen Nuk duket mirë Kthe është kthe u bubuja Të na vini edhe me mesazhe në 07222 0 6 9 20 70 222 Um, është momenti tani për uh, të dëgjuar një zë të përgjumur në klubin e mëngjesit. Adi çdo mëngjes zgjedh një zë Loku ke i nipt është anagrama, por Zëri është i një personazhi të njohur Dhe ne do ta zbulojmë se kujt i përket Nisur nga rrethana vështirësuese e ndryshimit të tij nga Adi. Jepi. Dhe kjo koha e sotme është një kohë në cilën ka një ritëm shumë shumë më ndryshe, shumë shumë më të shpejtë. Dhe e vetmja gjë, e vetmja pasuri që më lanë këta prindër, është pikërisht arti. Mhm, E vështirë Olta. Shumë e vështirë. S'të shkon mendja. S'të shkon mendja atë mendoj edhe unë. Mm. S'të shkon mendja. Jo që s'e njohim, po s'na shkon mendja. Atëherë, le ta dëgjojmë edhe një herë, meqë s'na shkon mendja. Dhe kjo koha e sotme është një kohë në cilën ka një ritëm shumë shumë më ndryshe, shumë shumë më shpejt. Dhe e vetmja gjë, e vetmja pasuri që më lanë këta prindër është pikërisht arti. Mm. Jep një informacion po, për veten. Po, po, po, i bie që prindërit kanë qenë artistë. Ëh. Mm. Edhe ky. Edhe ky. Edhe ky, po, po gjithashtu. Ka trashëguar. Mm. Uf, e vështirë. Kjo do jetë për një dhuratë nga Bio Center Albania, që e kemi këtu me një shportë. Ëh. Mm. Ehm, Çfarë ka këtë? Ka ka gjëra të mira, ieri. Si për ditë. Po, si për ditë, po kjo është kjo është një Ananas. Ananas dhe kokos. Lëng, mm. ananasi dhe kokos, e gjitha natyrale, bio. Mm -hmm. Bio si gjithë produktet e Bio Center Albania që janë të certifikuara bio. Ananas dhe kokos, dhe duket, duket shumë mirë. Pa konservantë sigurisht. Mm. E sheh që ka edhe kështu tull që ka mm. ngelur atje. Shumë janë këto gjërat e certifikuara bio dhe gjithashtu ka edhe një shurup panje ose maple syrup, siç e thonë anglisht. Kjo është si mjalti pothuajse. Ëh. Mm është shurupi i panjës, del nga nga panja. Ose maple, siç e thonë mm -hmm. në anglisht kësaj peme. Panja ka gjithandej. Mm -hmm. Edhe në Shqipëri, por është ky është një burim i shkëlqyer i zinkut, i manganit dhe aleatët e rëndësishëm të sistemit imunitar janë pikërisht ata, zinku dhe mangani. Shurupi ka veti antioksidante dhe mbron shëndetin e zemrës, Gjithashtu përfshin edhe një gamë të plotë ushqyese, duke përfshirë karbohidrate, sheqerna, fibra, natrium, vitamina, minerale, acide yndyrore, aminoacide dhe më shumë. Dhe nëse mund ta krahasoj për ata që s'e kanë provuar ndonjëherë shurupin e panjës, ëh, mm -hmm. ngjan me mjaltin. Është i ëmbël, i ëmbël. Është një këngë për shurupin e panjës. Jo m'i amël, jo m'i amël. Jo m'i amël, jo mi. Po. Ëh. Ky është. Kështu që uh, lëngun e ananas kokosit edhe shurupin e panjës për atë që do të zbulojë se kujt i përket ky zë. Dëgjojeni edhe një herë tjetër. Është zëri i një personazhi të njohur, por ju takon juve ta zbuloni se kujt i përket dhe fitoni dhuratën nga Bio Center Albania që ndodhet pranë Sheshit Wilson, në rrugën Sami Frashëri. Dhe kjo kohë e sotme është një kohë në të cilën ka një ritëm shumë shumë më ndryshe, shumë shumë më shpejt. Dhe vetëm një gjë, e vetmja pasuri që më lanë këta prindër është pikërisht arti. Mm, e vështirë. Mm. Unë akoma s'e kam idenë. As unë. Ndoshta do duhet të ndihmosh pak më vonë ti, por e lëmë po. me kaq për momentin. Miq, kemi një fitues për anagramën tani, Olta do ta përmendi. Kush ka fituar kontrollin e plotë mjekësor në spitalin amerikan?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 Mirëmëngjesi, si të kemi, Mirë, kur si vjen, kur vjen me Markezin në dorë, duket si vjen me Markezin në dorë. Është, me Markezin për dorë. Për dorë. Për dorë. Mm. E vërtet, ë uh, Markezi u bë ca vjet që ka vdekur, por uh, vepra e tij kam përshtypjen unë që do të qëndrojë për një kohë shumë të gjatë në mendjet e shpirtrat e njerëzve gjithashtu. Ne do të flasim sot për 100 vjet vetmi Miq të dashur, një vepër shumë e njohur. Mm -hmm. Kam përshtypjen se nëse kemi folur për një libër, uh, të cilin e kanë lexuar shumë vetë, ky është ai libër. E vërtetë. Uh, ky dhe Dashuria në kohërat e kolerës. Edhe mm -hmm. Dashuria në kohërat e kolerës gjithashtu. Faleminderit uh, Ku është Fermina Daza është këtu? Po. jo, ishte jashtë, ishte për të. Po për radhën. Po. Ndoshta një ditë tjetër, por uh, por këtë radhë jemi me Aurelianot, me Aurelios. me Ursulën, me Hozetë e me të gjithë mm. këta miq të mrekullueshëm të 100 vjet vetmi, një kryevepër e letërsisë botërore është si thua edhe edhe guri i unazës i realizmit magjik. Unë do lexoj vetëm pak në fillim. Këtë paragrafin se ka nuk nuk përpiqem, nuk mundem ta harroj ndonjëherë, më qëndron gjithmonë i freskët. Shumë e shumë vjet më pas, kolonelit Aureliano Buendia, i ndodhur përballë togës së pushkatimit, do t'i kujtohej ajo pasdreke e largët, kur babai e mori me vete për ta njohur me akullin. Asokohe, Makondoja ishte një fshat me njëzet shtëpi prej qerpiçi e kallamash, bambuje në breg të një lumi me ujë të kristaltë, që rridhte rrëmbyeshëm nëpër një shtrat prej zajësh të lëmuara, të bardha dhe stërmëdha, sikur të qenë vezë parahistorike. Bota ishte ende aq e re, saqë shumë gjëra nuk kishin as emër dhe për t'i nxjerrë në pah duheshin rrëfyer me gisht. Për çdo vit, në muajin mars, një familje arixhinjsh të leskosur e ngrinte çadrën e vet në afërsi të fshatit dhe, me një potere e zallahi të tmerrshme, prej bilbilash e daullesh shpallte shpikjet e fundit të botës. Në fillim, ata u treguan banorëve magnetin, Një arixhi trupmadh dhe me mjekër të kreshpëruar e me ca gishtrinj si kthetra harabeli, që u paraqit me emrin Melhandes, Melhandes. ia ekspozoi miletit të fshatit atë që ai e quante mrekullinë e tetë të dijetarëve të alkimisë së Maqedonisë. Duke tërhequr pas vetes dy shufra metali, ai trokiste derë më derë dhe të gjithëve u hynte frika deri në palcë. Shiko, një një nga gjërat që më ka pëlqyer në në konceptin se si është parë 100 vjet vetmi është ne jemi ne jemi mësuar të shikojmë reportazh për një vend, reportazh për një gjë. Ky është reportazh për letërsinë vetë. Mm -hmm. Se si ndërtohet letërsia. Reportazh një lloj himni për gjithë raportin letrar. Domethënë ajo gjithmonë më ka pëlqyer të them që Makondo ne kemi përmendur Makondo. Makondo mm -hmm. është fshati më i rëndësishëm. Është fshati që duam Është fshati i njerëzit, njerëzve që që duhet ta kemi pranë, sepse ka të bëjë me njerëz që duam dhe na duan. Aty fillon dhe bota me të gjitha gjërat. Hm? Aty pjesa që lexove është që ishte aq e re bota sa gjërat që kishin emra. Nuk kishte si shumë. Domethënë ka të thirrjen për të thënë që je ti që do t'i vendosësh emrat. Nuk është asgjë veçse uh, Melhandesi që sjell këto të rejat e fundit. Nuk është se kjo habia e sotme që ne kemi, habitemi pas çdo të risie digjitale, mm. domethënë që na vjen edhe dhe ne jemi në atë fazën. Nuk është melhandesi, po janë reklamat e mëdha që na bëjnë dhe ne jemi të habitur dhe jemi kuriozë. Gjithmonë ajo e veçanta e çuditshme ajo që vjen si si risi, domethënë, gjithmonë e habit një një një popullsi. Mhm. Mm dhe e kanë e ka thur Makondon, e cila nuk ekziston askund, po është fshati që duhet ta kërkojmë gjithkund. ë me atë gjitha gjitha pikëpyetjet e veta. Ku gjërat fillojnë nga fillimi, po i shkojnë dhe fundit. Ku njeriu ka ato gjërat që duhet të mësojë, që di, që i ka të përhershme, që duhet t'i dijë. Dhe aty do janë të pahur ë Hozea, Aurelio, ë Ursula, Melhandësi, të gjithë këto janë gjithë personazhe që të ngelin në mendje për një kohë të gjatë. Unë besoj që Edhe pse mund të kenë vite pa, edhe pse mund të kenë njerëz vite pa e lexuar 100 vjet vetmi, këto janë emra që nuk harrohen kurrë. Atë po thosha, edhe po thosha ieri, unë kam 17 vjet. Ëh, nga leximi i asaj dhe dhe për mua, ëh, gjërat janë shumë të qarta, i mbaj mend shumë mirë. Uh, ndodhit. Uh, po, po, le të flasim pak për Marquezin, se ky ky është libri që që ne kishim për ta diskutuar, mm -hmm. dhe unë fillova ta rilexoj dhe më rikthye gjithë i gjithë mm -hmm. libri më rikthye në në atë pjesën ku ku ka të bëjë aty futet lufta, dashuria, marrëdhëniet, aty domethënë është kapitalizmi, ajo... shfrytëzimi, kompanitë e bananeve. Shiko, janë janë të gjitha. Domethënë ka përshkruar, prandaj prandaj është thënë me shumë kuptim që është reportazh për letërsinë, është mm -hmm. reportazh se si ndërtohet një vepër letrare. Aty nuk ka asgjë që ti mund ta harrosh, nuk ka asgjë që ti thua që i përket modernes siç e kanë qejf njerëzit, aty ka çdo gjë moderne, sepse e ka e ka rrokur njeriun Në çdo cep. Me atë pjesën e vet, sidomos domethënë që që siç thuhet që letërsia magjike që kanë këto domethënë atë njeriun që ka gjithmonë atë pjesën midis asaj që ëndërron, asaj që do t'i ndodhë dhe asaj që ndodh. Domethënë këtë lloj këtë lloj beteje të përhershme Markezi e ka pikturuar në mënyrën më të mrekullueshme. Markezi ka ka si thuash, Markezi e shumë njerëz mund ta përdorin lirshëm fjalën revolucion, ndryshim por por realisht Markezi është krijuesi i një stili të tërë letrar. Nuk është vetëm një një shkrimtar që lë një shenjë apo që shkruan mirë dhe Realizmi magjik është prodhimi i tij dhe ky është një zhanër më vete që që që ky libër e mënyra se si ai trajton nuk ngjan me asgjë tjetër. Nuk ngjan me asgjë që është shkruajtur deri tani, është mënyra e të treguarit. Ai thotë, ose thoshte që ishte gjyshja, gjyshja e tij në jetën e vërtetë, që ua ja tregonte prrallat, mm -hmm. ja tregonte historitë, por me një ton të njëtrajtshëm thotë ai, monoton dhe nuk të linte të kuptoje kur e kishte seriozisht dhe kur trillonte. Dhe pikërisht këtë bën ai. Ai flet për gjëra që s'mund të jenë sikur të ishin, domethënë, në realizmin magjik. Gjëra që nuk mund të jenë, se se s'ka mundësi, por ai i trajton me një natyralitet, me një, për shembull, është Ursula që mua unë s'e harroj kurrë këtë. Ursula ka 20 vjet që është verbuar mm. dhe askush nuk e di. Askush nuk e kupton. Gjithë familja mendon se ajo shikon sepse ajo e njeh aq mirë shtëpinë dhe oborrin, edhe lagjen përreth, saqë sillet, gatuan, lan, shpëlan, ushqen fëmijët sikur sytë janë sytë e brendshëm. Sytë e brendshëm pra. Sytë e brendshëm. Aty ka dy momente për shkakun që janë të paharrueshme. Një njëri që është që ë kërkon të lëvizë në një fshat tjetër, por Ursula i thotë që këtu do rrimë, në qoftë se duhet të vdesë dikush, do të vdes unë sepse ai thotë që Për aq kohë sa nuk na ka vdek njëri këtu, ky kjo është tokë e lëvizshme, ne mund të mhm. lëvizim. Mhm. Njeriu kemi ta ketë po. fshatin e vet kur fillon të ketë një vdekur. Dhe Ursula thotë që po ashtu do të vdes, unë thotë që ju mos të lëvizni, do rrini, do rrini këtu, domethënë dhe këmbëngulja e saj e mban. Dhe në një moment është ë ky kujton kohën që pse kishin pse ishin zhvendosur në atë duelin me me që ai e vret me shigjetë. Po. Dhe në u desh ti në Makondo, në mm. Makondo pastaj ky i vinte hija dhe i thotë Ursula thoshte që e shikoj atë, thoshte nuk e shikon ti, por ndërgjegja jonë e ka të vështirë ta mm-hmm. harrojë mm-hmm. një një mëkat. Ndaj të duket sikur e shikon atë, domethënë. Pra, ajo lidhja midis të vdekurit dhe të gjallit me një natyrshmëri kaq të madhe, domethënë me një lloj logjike është sepse atë ne e dimë shumë mirë që njerëzit edhe kur nuk janë janë pjesë e jetës tonë vendosin për shumë gjëra, domethënë nëse kanë qenë shumë të rëndësishëm për ne. Mm E kemi dhe dhe, dhe lidhjet ë nuk mbarojnë aty ku mm. mbyllin sytë. Është vërtet, janë gjithmonë vetëm nëse brenda nesh ne i mbyllim sytë për to, domethënë. Këta sytë e brendshëm tanë. Është vërtet, është një këngë nga nga Pet Shop Boys që që mund ta luajmë pak më vonë. Mirëpo, mirëpo, shiko, ai nuk e merr me frikë, se kjo është madhështia e tij. Ai vdekjen dhe jetën i vë në, në dy shina ballë për ballë, domethënë pa frikë me njëra tjetrën. Të ndërkëmbyeshme. Dhe e di shumë mirë se sa ndikojnë, sepse ne, domethënë, ne Nuk e mendojmë gjatë, po po po të flasim me njerëzit në mënyrë të pavetëdijshme. Kur vjen, mund të tolerojnë shumë gjëra për gjallë, por kur vjen puna për të vdekurit e tyre, kafshë, nuk tolerojnë asgjë. Mm -hmm. Domethënë janë gati të të hidhen, nuk të hidhen për atë që kanë përballë, mm -hmm. për çështje për ditë, po për të vdekurit, sepse ka një fuqi të brendshme dhe dhe Markezi këtë e ka, e ka pikturuar, e ka sjellë me gjithë fuqinë e vet, po e ka sjellë kaq natyrshëm sa që nuk e ndan dot më, mm -hmm. nëse vendosin raportet me to, që nuk jetojnë më, apo vendosin raportet me të gjallët. Pra është kaq e fuqishme dhe kaq e natyrshme, sa sa të duket normale tani, por përmes penës së Markezit duket tani pse i paskam parë unë i habitur, domethënë se këto që e kanë Dhe vërtet, nëse meditojmë këto e kanë këtë. Magjika dhe realia, po. Më pëlqen një gjë tjetër që ai e përdor vazhdimisht, është një teknikë e vetja. Që thotë vite më vonë, për shembull jam në një kapitull, kapitulli nuk ka numër në këtë libër, janë thjesht ndjekin njëri tjetrin. Vite më vonë Aureliano i dytë Do uh, Aureliano të dytit do t'i kujtohej në shtratin e tij të vdekjes, ajo pasdreke qershori me shi kur hyri në dhomën e gjumit për ta parë të birin e porsalindur. Megjithëse djali i kishte dalë shëndetlig e qaraman dhe nuk dukej aspak si një Buendia, i ati nuk u mendua gjatë për t'ia gjetur emrin. Do ta quajmë Jose Arcadio, tha. Edhe është gjithmonë kjo që vite më vonë para togës së pushkatimit, mm. vite më vonë në shtratin e vdekjes dhe pastaj up një rikthim te ajo ditë tek ai ai çast edhe edhe e, e rimerr tregimin po në një kontekst të, të ardhmes. Kjo është mhm. ajo që thotë ai Borhesi. Nuk ka tani. Mhm. Mm ka të shkuar dhe të ardhme. Dhe njeriu e ndërton kështu me disa që ëndërron dhe disa që kujton. shpeshherë nuk është i zoti ta kontrollojë të tashmen. E bukur është e tashmja s'ekziston këtu. Dhe se... fillon nuk sepse nuk ekziston se nuk e rrokim dot. Mm. Nuk e rrokim dot. Aty ka vetëm se çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë kanë bërë. Domethënë, ka është kaq e mrekullueshme se kjo, kjo pika se gjithë ato, edhe Borhesi si argjentinas, domethënë gjithë ato latinoamerikanët. Po, latinoamerikanët. E kanë atë raportin dhe eseja e tij për kohën duket sikur i ka përshkruar të gjithë librat e Markezit dhe të shumë të autorëve që Dhe janë latinoamerikanë të kësaj pike, domethënë duhet të themi që ka autorë të jashtëzakonshëm. Ë, por Markezi e ka e ka marrë këtë flamur domethënë dhe e ka ngritur lart, shumë lart. Dhe po them raporti i të shkuarës me të ardhmes përputhen aty siç mm. përputhet jeta me vdekjen. Pra nuk ka tani. Nuk ekziston tani. Tani është vetëm një moment kur nis libri, Thotë është momenti kur kur ai ishte para togës së pushkatimit dhe aty thotë vite më vonë. Mm. Domethënë pra vite më vonë e ardhmja dhe e shkuara. Shumë vjet më pas. Shumë vjet më pas. Shumë vjet më pas. Kolonelit Aureliano Buendia i ndodhur përballë do t'i kujtohej. Nuk ka tani, ka shumë vjet më pas dhe pastaj kthehemi mbrapa, por nuk dimë se kur jemi. Edhe e fillon me sigurinë më të madhe që atë po e vrasin, por tani po, do të tregoj po. gjithë historinë duke hapur fletë pas flete. Ashtu siç njerëzit kur kur i kthehen historive të veta kanë dëshirë ta shikojnë, domethënë, ose ta shikojnë me një këndvështrim tjetër dhe Ndoshta u vjen keq që e kanë patur aty dhe nuk kanë ditur ta lexojnë atë. Dhe kjo është ndoshta një nga pikëpyetjet më të mëdha, domethënë që kemi që mm. do ta vlerësojmë një gjë sa e kemi apo duhet ta humbim atë që ta do të ta kuptojmë se sa e rëndësishme ka qenë për ne, domethënë. Dhe dhe, dhe prandaj them që nuk është nuk është thjesht letërsi shumë e mirë. Është një një hap më lart, domethënë është reportazh për letërsinë, se mm. si mhm. shkruhet, se si thuhet, se si raportohet, se si shkon ajo te te lexuesi, domethënë është nga ato mjeshtëri që që e ka bërë të pavdekshme këtë. Prandaj Mua Makondo për shembull ka ngel fshati më i rëndësishëm në botë, në? Është në fakt. Edhe sepse... pse ekziston. Po, sepse gjërat më të rëndësishme janë ato që duam ne. Po e bukur është se unë them se ekziston, pastaj e vras mendin nëse jam i saktë apo e kam gabim, për shkak se nëse Makondoja s'ekziston, që e njohin të gjithë. Çfarë ekziston? Cili fshat është më më i rëndësishëm se sa Makondoja jo, që po, këtë bën letërsia, për shembull që po t'i marrim edhe Ana Kareninën dhe Madam Bovarinë, për shembull, ato mund të mos kenë rojtur, se i kanë mhm. shpikur mm -hmm. Floberi me, me Tolstoin. Ama janë më të rëndësishëm se gjithë gratë franceze ose ruse, që kanë qenë në atë kohë. Që janë harruar. Mm -hmm. Dhe ai fshati, nuk, nuk është ajo i ngjan asaj që ne duam të ndodhë, ose që të paktën ka përshkruar të dhë jetë, por që edhe pse s'ka ekzistuar, edhe pse duket sikur shkruan pikërisht për një pjesë të botës, ti e gjen veten aty. Kjo është mm. madhështia e letërsisë për të kuptuar pra që atë atë hap të rëndësishëm që ka dhe Markezi me këtë lloj gjuhë madhështore, me këtë lloj sigurie, me këtë lloj raporti që duket sikur shkruan për për gjëra që nuk të interesojnë, por ti mbetesh aty domethënë. Mm -hmm. Mbetesh aty sepse ai ka përshkruar njeriun me ato pikëpyetjet e veta pa pa kurrfarë kompleksi domethënë. Ky libër është botuar por uh, nuk e di nëse është ribotuar, ë uh, por uh, shikoj për shembull që Janë janë botuar 4000 kopje në vitin 1998 dhe pastaj 3000 kopje në vitin 1999, domethënë gjithsej 7000 kopje në shqip. Ë uh, Jo, jo, besoj se janë shitur shumë. Ky është nga nga botimet enciklopedike, po ky është bot, ky është e 99-s, kështu që këto janë numra deri në 99, mm -hmm. nuk mhm. dim çka ndodhur pas kësaj. Vite më vonë, Kur ta merrte në dorë. Unë kjo kjo është kopje e vjetër e imja se shifet që është grisur. Po po. E po edhe edhe botimet e asaj kohe nuk ishin nuk ishin lidhur aq mirë sa ç'a sa ç'lidhen sot. Unë kam fije fije për shkak. Prandaj edhe unë kam e kam pak me fije dhe jam munduar të ndaj. Botimet e asaj ngjitet po. Po doja që të merrni një moment për për Bërë si Makondo vetë, fije, fije. Po, patjetër. Doja që të bënim një, një homazh të vogël edhe për, uh, për, përkthyesin e mrekullueshëm, Robert Shvarc, që e solli këtë libër. Që përkthimet e Shvarcit, domethënë, vijnë kaq ëmbël, edhe, edhe po, po ta dimë se edhe po diskutojmë që e ka përkthyer nga gjermanishtja dhe jo... Po, jo nga origjinali. Jo nga origjinali, jo nga spanjishtja. Dhe po them që e ka e ka gjithë magjinë e vet. Mm -hmm. Jo vetëm këtë libër, gjithë përkthimet e Shvarcit janë të tilla që në shqip, ëh. Dhe vjen kaq ëmbël sa ti Dashuria për profesionin, gjuhën shqipe nuk interesohesh fare, domethënë. Dhe, dhe fakt, edhe edhe Plasari dhe Mira Meksi kanë bërë përkthime shumë të mira të të, të, të Markezit, mm -hmm. në, dhe e kanë sjellë goxha mirë. Mm -hmm. Mos harrojmë që Dashurinë kohërat e kolerës është e përkthyer nga Meksi, pa, po. nga Mira Meksi dhe është besoj po kaq e shitur dhe po kaq fantastik domethënë me sa sa ky libër sepse i Florentino Perez kur kur, kur e kujton domethënë me atë moshë me atë dashuri Ariza, po. Florentino Ariza kur, kur se Perez ishte i Real Madridit. Champions League. Po gjithsesi, jo, Fermina Fermina mm. Daza, Florentino Ariza me me 500 dashnore dhe me një dashuri. Me atë me atë fuqi të madhe, domethënë është pikëpyetje shumë e madhe, thua mm. që pritur kur kur ky dashuron këtë moshë. Domethënë ai e ka e ka rrokur njeriun, nuk e ka shmangur nga mm. asgjë që mbetet, domethënë sepse ka një pyetje të madhe. Ndaj plakemi ne po dashuria plaket. Jo, nuk plaket. Po tani se kthem do të një Markezi ka. Një ditë do ta një ditë do ta marrin avulloren. Markezi. Tetë ta vjeç. Markezi ia ka kthyer një lloj përgjigje letrare për të për të. Ka një tjetër tek Markezi që hmm. që vjen natyrshëm siç po po shkojmë neve tani. Kaluam nga 100 vjet vetmi dhe po flasim për dashurinë kohërat e kolerës, po apo mund të flisim për kronikën e një vdekje të paralajmëruar, një super novelë e vogël që që mund lexohet për për 2-3 orë edhe mund të mbetet me ty për 50 vjet pastaj për ta për ta mbajtur mend. Ka qenë oh. fillim fare është. Unë kam lexuar gjithsesi. Gjithmonë i kam lexuar në anglisht edhe edhe i kam i kam pak shumë pastaj, uh, por por uh, për këtë kam lexuar në shqip. Ma kanë dërguar që atëherë dhe unë e ruaj ende një kopje Dhe, dhe me ç'kam parë unë në listat e, e po themi kritikëve të ndryshëm të tanishëm e të dekadave më parë kur vën në një listë po themi 10 librat që duhen lexuar patjetër, po e ngushtoj tek 10 mm -hmm. se mhm. mund të ishte edhe më 100. Ky libër qëndron gjithmonë aty në dhjetëshe. Ëm uh, sepse është edhe përfaqësuesi i, i Gabriel Garcia Marquez, nëse do të zgjidhim një nga Marquezi, por uh, prandaj në, nëse ne e rekomandojmë, e bëjmë pa frikë, se dikush që s'e ka lexuar 100 vjet vetmi apo diçka nga Markezi akoma i bën një disfavor vetes në mënyrë të vazhdueshme, sepse është është nga ata autorë që ë domethënë ka shumë botë, ka shumë jetë, ka shumë stil, ka i ka të gjitha domethënë brenda, ai ka kur them që është konsideruar jo thjesht letërsi, por reportazh mbi letërsinë se si shkruhet letërsia dhe çfarë sjell letërsia, ka një pikë domethënë të mm. madhe në këtë pikë dhe dhe pothuajse gjithë fjalimet e tij ose gjithë tregimet e tij ka një të përbashkët, domethënë këtë, në kërkim të atit njeriu kudo që të jetë. Edhe Makondo dhe njeriu janë vendi që duhet të krijojmë ne për veten tonë, edhe ajo që duhet të kërkojmë ne për veten tonë. No? Un kam një botim, ë, uh, që e kam bler për qejf. Të 100 vjet vetmi. Dhe ka të tillë, po jo për çdo autor, jo për çdo libër, sepse jo të gjithë e meritojnë të shkosh deri aty. Ai është kështu. Faqja e majtë është origjinali spanjisht. Mm. Faqja e djathtë është përkthimi anglisht. Dhe kështu vazhdon, i gjithë libri. Është dyfish se është është i shkruar dy Tam. herë, por ti e ke këtej spanjisht, këtej anglisht. Këtej spanjisht. Se Po, e ka ka marrë- dhe hispanik po, dhe dhe po. kështu. domethënë. Po, po, është edhe për t'i krahasuar. Ka njerëz që duan ë, duan të kenë edhe origjinalin, edhe edhe përkthimin që përkthimin. kuptojnë në të njëjtën kohë për për të parë ato dhe në fund fare pastaj ka, sepse bëhet e nevojshme, Një hartë familjare që shpjegon se kush është Jose Arkadio e kush është Jose uh, Aureliano në mënyrë që ti të kesh një figurë qartë herë pas herë i kthehesh asaj sikur se kush është biri i kujt se bëhet uh, jo, shko, bëhet shumë. No, normal, nuk të prish punë se po t'i marrësh vetëm me emrat, nuk të siguria më bën. Ai Jose është vetë Jose ia ngjit byt, pastaj Edhe ajo, kam përshtypjen unë që mm. ka një kuptim, nuk ka qenë e rastësishme që ata janë të ndërkëmbyeshëm me njëri-tjetrin. Vazhdimësia, gabimet e njëjta që jo, bëjnë emrat e njëjtë. Kemi vënë domethënë, jo ka ka për për një gjë pra, që nuk ka rëndësi koha. Hmm. Ti mund të gaboje edhe po të ishe 50 vjet më vonë, edhe po të ishe 100 vjet më vonë. ë mbetesh po ai domethënë, dhe ideja e përsëritjes emrit ka kaq thjesht, domethënë se ato kanë marrë Historia që këto marrëdhënia me me midis Ursulës dhe Jose Arkadios ka nisur 300 vjet përpara kur janë njohur ato të parët e mhm. vet, domethënë mhm. e gjitha kjo ka një vazhdimësi për të kuptuar që kërkoje njeriun, pavarësisht kohës ku jeton, vendit ku jeton, ti duhet të shikosh ça ça ke përballë. Mhm. Ça ça është për ty, ça është Çfarë është njerëzore? Domethënë dhe këtë kjo është mrekullia e Dhe bukuria që gjithë jetojnë nëpër nëpër shtëpia kashte. Ëh, mm. uh, me atë varfëri, ke komunist, uh, ke ke të djathtë ekstremë, atje politika është pjesa e saj, gjaku. Kjo se fitohet fëmijëria, domethënë, të paktën unë kam përjetuar atë kur vinin arixhinjtë që mm -hmm. që sillnin ato. Ato ishin një lloj leximi është klasë them unë, që nëse ti do e vërtet ditën e dielë kishin një gjë sepse ato bënin veprime krejt ndryshe nga realiteti. Pra është një gjë që si për të thënë që me me thyrje. Ëh. Mm dhe ato ai ato gjithmonë sillin një gjë që ndryshonte jetën e jetën e fshatit, po. Siç ndryshon një magnetin, një akullin. Reja që vjen që duhet me e parë, domethënë. Alkiminë, herë tjetër. Faleminderit shumë Kimi. Është Agim Baçi këtu me ne miq të dashur. Nuk mbarojmë për Markezin dot. Jo, sigurisht. Kështu që do duhet do duhet diku ta ta ta bëjmë me vijim. 100 vjet vetmi e përkthyer nga Robert Schwartz në gjuhën shqipe është gur i unazës i letërsisë që quhet Realizmi Magjik nga Gabriel Garcia Marquez. Nëse nuk e ke lexuar ende, Ë, uh, duhet ta lexosh me patjetër dhe siç tham, na falendero më vonë. Pastaj nëse u bëm ne sebep. Kthehemi mbas pak. Jo, patjetër, mund ta lexoj edhe më tjetër. Ora është tani 8:39 minuta, ju jeni me Radio Club FM. Mark Ronson, Bruno Mars me Uptown Funk. Yo, yo. This is your station, Club FM 100.4. Hello, hello. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur Ne kemi një dhuratë nga Biocenter Albania Për të cilën nuk po gjejmë dot një fitues është Zëri i personazhit të përgjumur Po, i një personazhi të njohur. Të njohur, shumë të njohur në fakt, uh, tek i cili nuk të shkon mendja kollaj. Të lënë pak në harresë? Të lënë. Jo, nuk është në harresë. Jo, më jeri. Jo, e kemi parë. Jo. Po s'e kam parë. Jo. Se drejton. Ehm, um, unë do i ndihmoj pak. Mm. Ai ka lidhje me muzikën. Pam. Dëgjoni edhe një herë, thotë që nona dhe baba, mami dhe babi, babai dhe nëna, nuk i kanë lënë pasuri tjetër veç artit. Mhm. Mm veç artit. Po pse çfarë deshte ti? Ti je një artist Dhe fëmijë artistësh, donte donte Ai çfarë deshte, ndaj pron kështu të pa. Do tre, do të tregoj unë ty se çfarë deshte ai pak më vonë, por uh, dëgjoj dëgjoni pak uh, zërin e tij. Nëse e gjeni keni një dhuratë nga Bio Center Albania. Kujdes. Dhe kjo kohë e sotme është një kohë në të cilën ka një ritëm shumë shumë ndryshe, shumë shumë më të shpejtë. Dhe vetëm një gjë, vetëm pasuri që m'lanë të dy prindërit është pikërisht arti. Arti. Meqë Olta po fliste për pasuri e ça më le e ça të lash. Po. Um, historia vjen nga po shkruaj një gazetë austriake që quhet Kurir. Mhm. Mm uh, e cila tregon për një gjyshe. Gjyshe. Që të gjithë pasurinë e saj. Ia la. E ia la gërshërve. Urdhëro. Në shtratin e saj të vdekjes, në oh. në shtëpinë ë uh, uh, e rezidencës së pleqve, mm -hmm. ku mhm. kjo jetonte, plaka 85 vjeçare ka lënë 1 milion euro 1 milion euro të prera me gërshër. Qindshe dhe pesëqindshe cash. Wow. Kur ia kanë gjetur, uh, kur e kanë gjetur të vdekur plakën, kanë gjetur në shtrat kishte kartmonedha të prera fije, fije, fije, fije, fije me gërshër. Nga sa duket ajo ka qenë e mërzitur mm -hmm. me nipat e mbesat e të bijtë e të bijat e gjithë njerëzit që ka pasur, ndoshta sepse e kanë braktisur, a ku di unë se çfarë. Përveç këtyre, edhe ë uh, çeqet e çeqet bankare e letra që kishte nga banka i ka prerë uh, me gëshër. 1 milion euro të prera me gëshër në shtratin e saj. Wow. Për uh, për të mos u lënë gjë njerëzve, po, mm -hmm. familjes, që janë dëshpëruar kur e kanë kur e kanë marrë vesh si lajm, por pastaj janë qetësuar nga banka qendrore austriake, të cilët kanë thënë mjafton të kesh një fije nga leku dhe ne ju a zëvendësojmë thonë ata. Sa problem. Po sigurisht, oh. sigurisht. Sepse gjithë kartmonedhat kanë një numër serie mm -hmm. dhe për aq kohë sa një kartmonedhë është e dëmtuar, ajo kartmonedhë duhet zëvendësuar. Ah. Ëh, oh. uh, kështu që nuk ka asnjë problem, i kanë thënë ata, gjyshja, kështu që dolën të fituar ata. Dolën të fituar ata. Të fituar ishin, se gjyshen e kishin lënë atje 85 vjeçen. Nga sa duket ajo e kishte mërzinë me vete ose ka qenë e çmendur, nuk e di. Por që ka po prerë. Po si ka, është një vendim që ajo ka marrë, jo. Po. Ndoshta ka vdekur nga lodhja e dorës, se të presësh 1 milion euro me gërshërë, në 100 edhe 500 Duhet duhet të ketë lodhje fizike. Çmenduri, por uh, krejtësisht e vërtetë. Nga gazeta Kurir në Austri. Kjo është e tmerrshme. Ta kesh gjyshen pasanike, ti trupi i po, nëse e ke lënë në harresë po. gjyshen normal Olta. E gjitha është zbuluar dje në njërën nga nga rezidencat e pleqve te ky azili i pleqve mm. ku jetonte plaka. Dje e kanë gjetur të vdekur dhe kanë gjetur edhe edhe kartmonedhat e prera në shtratin e saj. Hmm. Imagjino. Këto do kishte dashur ndoshta ky artist ë uh, të kishte trashëguar bashkë me artin 1 milion euro. Në 100 dhe 500. Eh. Mm? Po. Mhm. Mm Ej, uh, një pyetje për juve sot në klubin. Dije të lutem, dua që gjithë fituesit t'i japësh. Patjetër. Jepi. Jepi Olta. Bëhet fjalë për prit prit se e di, mm -hmm. Remzi Hoxha. Remzi Hoxha është saktë. Po? Nida e para 473 mbaron numri, do ta çojmë te Magic Four këtë fundjavë. Për herë të parë u zu n'gojë nga Berisha emri i Remzi Hoxhës. Remzi Hoxhës. Mm -hmm. Biznesmenit uh, shqiptar nga Maqedonia të zhdukur. Vite e vite më parë, të cilin uh, familja e kërkon qoftë edhe për t'i bërë një varr. Uh, por nuk ja gjen dot sepse SHIK-u e zhduku dhe pa nam e pa nishan. Pa nam e pa nishan. Po. po. Ashtu është vërtet. Ëm um, si për të kujtuar, ëh, që t'i vëmë pak gjëra në kontekst se kshu janë, so, harrohen, e harrojmë shpejt ne. O po kur dëgjoj ndonjëherë, kënaqem me këta. Kënaqem me ca politikanë që deri dje ishin të krimbur në pushtet, edhe të korruptuar deri në fyt, e me lloj-lloj kur dalin në Facebook edhe bëjnë që populli është i varfër. Po, po. Populli është kështu. Ha, kjo qeveri duhet hedhur. Okej, okay, pakënaqësira ka për çdo qeveri. Po ti mër maskara, thua them unë me vete. Mm. Po ti mër se s'dua ta ashtu. Kush je ti? Çfarë ke bërë ti? Kon cili është kontributi yt këto 20 vjet përveç se ke vjedhur mm. me të dyja duar, përveç se ke ke Ah. Edhe s'di nga të rrotullohesh. Se s'do këtej, s'do. Po se të gjithë kanë parimin, mos bëj si bëj unë, po bëj si them. Po çfarë hipokrizie e ndyrë. Këtë mendoj unë, çfarë hipokrizie e ndyrë. Hmm. Nëse, ëm, um, mos ta, mos ta, është e premte. Muzikën e zgjidhni ju. Kërkoni një këngë të bukur, po është, është në fakt. Shumë e bukur madje. Është një ditë shumë e bukur se e ka parashikuar Olta dhe kur pa, po, pa. Po. Olta e para Olta nuk parashikon shpesh re. Po kur parashikon i bie kokës ama. Kur i parashikon ditët i ka të gjitha me diell, diell ta bëftë zoti Olta. Është shpresë. Po, po, po, po. Edhe juve, edhe juve. Po, faleminderit Olta. Si sa mirë që bën, po ta po ta fërkosh të fërkosh. Tani, ëm um, normal, po se Jeri dhe Jeri dhe Lori po më thoshin që kanë parë dje një personazh të njohur. Po. Tani ju jeni të mirëpritur në 069 20 70 222 që të gjejmë së bashku se kë ka parë Jeri dhe Lori. Mhm. Mm A dhe pyetjen e parë po e bëj unë Lori ti nuk mund të marrësh pjesë po. është burrë apo grua Ja bëje pyetjen tamam të lutem Po se s'jam mësuar A është burrë Po është artist Po Aktor Ja jo. Tani edhe Lori mund të marrë pjesë tek po dhe jo-të, ëh. Jo, jo, jo, jo tek pyetja që ju bëni, te përgjigje. Apo s'ka nevojë. Okej. Ëm, është këngëtar. Dhe jo vetëm. Ju kam dhënë një. Kantautor. Mhm. Po. Edhe. Edhe, edhe. Pri, pri, pri, pri. Mos, mos, mos jep ti çka ti. Jo, ah, edhe, edhe. Po. Pyetjet. Pra është këngëtar dhe kantautor. Po. Mos përsërit atë se ajo u mor vesh. Unë thashë ti. Jo, thjesht për siguri do. Lëre, e dogje. Okej, e dogje. Olta. Po, Komshiu im. Adi. Adi? Adi, Ty Adi. Është një këngëtar simpatik. Po, do thosha unë, po. A Gj. Bravo Olta. E njeh ky adresën? Ua, patjetër, si jo Ardit Gjebrea. Bravo, bravo, bravo. Ardit Gjebrea. Ama do të. Ato mbaj këtë. Këtë, këtë që bëre sot këtu, ta kesh gjithmonë me vete Ta kesh gjithmonë Lup Me vete Adi Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit Tani këndon Ardit Gjebrea You sang for me është uh, klubi i mëngjesit në Klab FM në 100.4 Hello, hello, hello Mirë se vini në klubin e mëngjesit në Klab FM në 100.4 Edhe në ekranin e Klab TV-së Mirëmëngjes të gjithë Mirëmëngjes ty Jeri Mirëmëngjes Blendi Mirëmëngjes të gjithë Unë jam uh, Blendi këtu bashkë me Jerin Me Adin Mirë Me Oltën Edhe me Lorin Mirë um, Otra, është Otra? Ndërkohë që po. Linën do ta çojmë tek Magic 4 pasi ka gjetur Ardit Gjebrean. Oh, që Magic Four ka parë. Magic Magic 4. Uh, magic. E keni tek uh, Sheraton Magic 4. Magic. Po, uh, karaoke. Është sot Vedat Ademi ose po. mund zgjidhni ditën e nesërme që është Young Zerka. Po, është është uh, lokali uh, Se s'mund të thuash vetëm lokal, se aty është më shumë se sa lokal. Mm, është spektakli, domethënë që do muzikë e gjë. Kush është sot? Vedat Ademi. Vedat Ademi, po. Uh, midis Vedat Ademit uh, dhe Young Zerkës, kë do zgjidhje. Unë personalisht po. do zgjidhja Young Zerkën. Unë do zgjidhja Vedatin për vete. E kam dëgjuar Vedatin, por nuk e kam dëgjuar. Ala këngëtari. Mm. Super këngëtar. Duke e ndërthurur dhe me karaoke, prapë interesante. Edhe edhe Young Zerka mm. është artist shumë i mirë. Shumë i mirë. Po, Jo man. Jo man, jam Jamaican nga Prishtina man. E ke parasysh se si kështu? A tjetër soi kështu, uh, Ballkano reggae. Po prandaj do, do isha kurështare për ta parë. Po. Dëgjoj pak këtë tingullin uh, Jeri. Ëh. Mm. Ëh, nuk e di nëse e kupton këtë. Edhe një herë. Ja një tjetër version. Hey, Olta, ka mundësi Olta më të thotë. Po ti jeni një ditë emisionin Olta. Po. Edhe emisioni ishte kështu. Manda. Po mos i bjer me aq dhunë. Shi. Pak në të ditë. Është e pakëndshme për radio, po ta them sinqerisht tash. Është nuk është gjë shumë po, mirë për të dëgjuar. Po, mos punoj fare. Po, të paktën kur është tingulli misterioz. se ngatërrohen. Okay. E bën më keq pastaj s'e duron fare që ashtu. Po ti mbyll sytë. Çfarë sedre që ke o zot, nuk të thua dot gjys llafi. Po m'u vra sedra aty. Më mirë më vrit të tërën se sa më vret vetëm sedrën. Si gështenjë e zime që do përvijesh ta ta pjekësh, masi e ke zi. Nëse, ë dëgjoj këtë. Po mos e shtyp për mausin. Po, po mos e shtyp mausin. Po tash çfarë them? E ke idenë se çfarë është? Adi? Përplasja e një dere? Ja. Jeri? Duhet ta them? Po, po mendoj, më duket si një goditje, por ja, ja. Gabim. Olta. Po pret mish. Ja. Kasape. Lori. si një gjë që nga lart poshtë është goditja. Nga lart poshtë, a? Pra nuk është goditja. Ok, mirë. Është është misterioze. Me derën s'ka lidhje, ëh, nuk është. Jo, nuk nuk ka lidhje me derën. 069 069 20 70 222 069 20 70 222. Një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches për atë që arrin të dallojë. Miq të dashur, arrin të dallojë se çfarë po dëgjojmë këtu. Është e vështirë, mm. po jua them, Por është një gjë që të gjithë, të gjithë po. Është një gjë që ndodh, të gjithë e kanë e kanë dëgjuar shumë herë në jetën e përditshme. Ëh. Mm -hmm. Kështu që nuk është ndonjë kështu tingull që është marr nga ndonjë skutë e errët. Është tingull real. Është një tingull real. Po. Okej. Okay? Dakor. Kështu që kujdes, kush e gjen se çfarë po dëgjonim, ka për të fituar një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches, dhuratë nga ne për ju vetëm për uh, tingullin misterioz këtu në klubin e mëngjesit.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 Se s'ke ç'bën tjetër, po. e kupton? Pastaj kur ikin ata duket sikur ti e thënë ça maskareçe, si si po, kanë po. lënë. Oj oj oj. Si t'ia bësh tani? Një çast gjë çfarë do bësh? Ri aty. Shoferi pas ka qenë. Po, po. Shumë keq. Mirë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV çdo mëngjes me juve. 9:18 minuta. Pothuajse në këto momente unë jam Bledi këtu bashkë me Jeri me. Jeri ke ftohtë? Jo. S'i kisha parë këto? Ashtu i ke qenë gjithë ditën me ato kisha? Po. Oh, pra kam ftohtë. Tani do bëjmë një një lojë tjetër miq të dashur në klubin e mëngjesit atëherë. Adi dhe Lori, bëni gati ballin. Po. Mm -hmm. Bëni gati Unë kam gati ballin tim. Bëni dhe juve tuaj. Tani, hiq unazën Lori. Tani shikojmë se si është objekti i kësaj loje. Fillimisht Unë do do i bie ballit tim me pëllëmbë, ju do dëgjoni se si tingëllon. Pastaj Adi do i bjerë ballit të vet me pëllëmbë, do dëgjoni se si tingëllon balli i Adit. Le të mundohemi të biem me të njëjtin ritëm që të mos të mos i biem kështu ndryshe. Pastaj ë Lori. Lori do i bjerë ë, të vetit, ë ballit të tij. Ë tani Lori, ki kujdes, kur loja të fillojë Po. në fazën e dytë, mos Po. nxirr asnjërin prej nesh. E kuptova. Po, në Mos rregull. nxirr asnjërin prej nesh në televizor Nxirr vetëm gocat. Dakord. Në mënyrë që mos dukemi dhe do të pyesim kush po... Hmm. Okej. Okay. Ja, ja se si tingëllon, ja se si tingëllon, uh, jo do të luajnë uh, çuna, çuna. Ata që na dëgjojnë dhe ata që na shohin. Ë uh, mund të luajnë në 069 20 70 222. Ja si tingëllon balli im kur unë i bie ë uh, se zura të them uh, kur unë i bie ballit. Po. Mos e shola. Kujdes. Okej, okay, ky është balli i Lorit. Tani nxir Jerin, nxir Jerin në uh, ashtu letri Jeri. Edhe njëri nga ne tani do t'i bjerë ballit. Mm -hmm. Ju që na dëgjoni do të gjeni se balli i kujt është. Kujdes. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Kush i ra ballit me dorë? Kush i ra ballit me dorë? Blendi, Adi apo Lori? Po, njëri nga ne i ra ballit. Kush i ra ballit? Kush e ka ballin e skuqur? Unë kam, jo, unë kam uh, arritur të identifikoj ballat tuaja. A ti mendon se i ke identifikuar? Mirë, ë uh, nxir Jerin me sy të mbyllur, Lori. Kjo është tjetër. Kush uh, kush do i bjerë ballit tani? Okej. Okay. Besoj se Adi. Bravo. E gjeti? E gjeti. Wow, i zilojnë. Mirë, pyetja është, jo, jo, pyetja është kush i ra herën e parë? Kush i ra herën e parë? Hello, hello. Um, unë jam duke bërë gati tre pyetje për uh, lojën sa e njohim kolegun kolegen, por ndërkohë e kam oh, bërë. Wow. Um, Vërtet. Mm. Por, por ndërkohë e di që ju jeni bërë gati për uh, një fjalë në Sharadio. Po, e vërtetë. Mhm. Çfarë mund ta bëjmë? Kështu që mund të luajmë Sharadio tani. Sharada e vajzave fillimisht ku djemt janë ata që duhet të zbulojnë se çfarë fjale kanë menduar Jeri dhe Olta. Dakord. Ah. Gati. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Një fjale. Mhm. Send. Jo tamam. Jo po. tamam. Po vajza mund të bëj një pyetje, kush e mendoi nga ju? Olta. Olta. Okej. Okay. Është është e ngurtë, është material i ngurtë. Po tani material i ngurtë. Jo, në ç'kuptim. I ngurtë si një si ku të un kopsa për shembull. Ah, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Është më e butë, është fleksibël. Është fleksibël. Mhm. Fillon me L. Jo, çfarë është L? Plastiku. Jo. Shiko, unë të dhashë një ndihmë shumë të madhe kur ti the s'kemi asnjëri të dukshëm në fakt. Po. Dhe the që ja. Një astar për shembull mund ta ketë një të tillë. Është me D. Po i thonë në të dy rastet i thonë. Mi ju ajë. Sa po sa po e the? Sa po e the të tërën ato? Nuk do ta thuash ato, nuk do ta thuash fjalën. Po, po ngaqë pyetën ça ishte? Ëh. Edhe unë thashë. Po s'ke faj ti se në fakt mm. ishte çështja e gërmës. Po po. Po, fajin e ka Olta. Po ti më çike këto ti tantellat. Tantellat. Falni kolegë. Një hap largje. Mendoj të unë një herë. Po, mirë. Do të themi pas pak me e di çfarë e bëjmë, e bëjmë direkt, a e bëjmë direkt fjalën tonë? Ta bëjmë. Po. Ta bëjmë. Ndërkohë kemi fitues për të dhënë Olta? Po sigurisht që kemi. Atëherë japim fituesin ndërkohë që çunat bien dakord për fjalën e tyre. Atëherë na kanë gjetur zërin. Po. Është Blerimi dhe na ka thënë Redon Makashi. Bravo, bravo. Redon Makashi është saktë. Ky zë i përket Zotit Makashi. Dhe kjo kohë e sotme është një kohë në cilën ka një ritëm shumë shumë ndryshe, shumë shumë të shpejtë. Dhe vetëm një gjë, vetëm pasuri që mban këtë te prindër është pikërisht arti. arti. Mm. Ka pasuri më të madhe më shumë. Atëherë Blerimi fiton një dhuratë nga Bio Central. Okej. Okay. Bravo. Bravo Blerim. Ndërkohë Arjeta më ka thënë që balli ishte i Adit. Adi, Bravo. është saktë. Fiton dy bileta për në Cineplexx. Ja dhe prova miq të dashur, balli që dëgjuat ishte ky. Është një gjë që hahet. Mm, jo. Është diçka që e ka njeriu. Mm, jo tamam. Pa në një formë mënyre. Mund të jetë kështu njeriu. Është një epitet në këtë rast. Nuk do thosha epitet, se epitet është një kështu që ia ngjit. Mm. Është një Po këto o e ke ose s'e ke? Jo, është mënyrë të qeni. Ja. Në një rast përdoret për për të shprehur diçka. Si si nuk e Në një rast, po. Pra nuk është një gjë e mirë për mendimin tim, por në një rast të vetëm mund të përdoret për për për të shprehur diçka. Mhm. Mm s'e kuptova. Për të ilustruar, do të themi për të shprehur art, për të bërë art. në po. letërsi e gjejmë një gjë të tillë? Mund të jetë, po, fillon me B. Jo, jo, është një mënyrë të qeni goca. Çfarë po mendon? Bohem. A, një bohem, a, jo, jo. a, ar. Jo. Dëgjo, unë unë e bëj këtë ndonjëherë në shpinë time për shembull. Pra është diçka që ti e bën. E bëj në shpinë time. Domethënë gjendem, jam në këtë gjendje. Jo shumë gjatë, po jam në këtë gjendje për një moment disa minuta në shpinë time. Shpesh. V. Gjithë, gjithë ne mund të jemi kështu, po të duam. Me V fillon? Jo, nuk fillon me V. Kujdes. Okej, do të do të ndihmoj pastaj. Ca e bëjnë nga qefi? Ca e quajnë o natyrel? Natyrale, është mënyra natyrale e të qenit. Në Francë ka plazhe të tilla. Nudo. Mm, nudo, bravo. E the të gjallë. Bravo. A ma shyqyr që ma the këtë se vetëm wow. kështu e di. Si e di? Vetëm kështu mund ta gjeja sa radio, do të them plazhet e Francës. Po. po. Si ishte atje? Tek dega juaj apo në klasën pra, tuaj? Pra, në shkollë un perceptoj që un e shoh në oborrin e shkollës, e shoh në korridoret kur eci në shkollë, po jo. Un mendoj që kështu e perceptova un tani. Ne di. Po pra, në shtëpi të gjithë mund të rrim një moment kështu. E tha Blendi këtë, faktikisht. Dhe ti nuk ka pse thotë që dikush e bën këtë lloj jetë apo jo. Nëse Olta nuk e gjeton, kështu që nuk është problem. Ja, na gatroi. Adi, adi na gatroi. Ai adi ka fajin. Adi, adi, adi. Adi, adi. Adi, adi. A di djeri ballë, djeri ballë. Ti çon për tjetër. Çna ka gjet. Kjo s'është asgjë koleg. Le të hedhim shortin tani. Ja, je gati jeri. Oh, duhet me letrat. Hedhim shortin. Sepse do të luajmë sa e njohim kolegun apo kolegen, shikojmë se kujt do t'i bjerë fati për të qenë viktima e lojës tonë sot. Atëherë dëgjojmë një këngë nga Jack Savoretti tani, dhe kur të kthehemi, Olta do të bëhet viktimë e lojës sa e njohim Oltën, miq të dashur, ju përshëndesim nga klubi i mëngjesit në valët e Club FM në 104. Mirëmëngjes të gjithëve dhe një ditë fantastike e fundjavë të mbarë. Ëm. Um, Ashtu. Je akoma këtu? Vër ja, jo, muzikë? Ja, jo, nuk është. Nuk na dëgjon. Nuk na dëgjon. Okej, okay, ja. në rregull. Atëherë Olta miq të dashur është larguar nga programi duke dëgjuar diçka tjetër në kufjet e saj. Ne kemi tre pyetje të cilat do t'ia drejtojmë Oltës në fund, mm -hmm. por uh, më parë Të mos dilje më kurrë në ambient të hapur. Oh. Mos e imagjino si në një burg apo birucë. Po, le ta zëmë që Olta është në një godinë të madhe si një qendër tregtare për shembull, mm -hmm. ku do të jetojë përgjithmonë. Ku ka hapësirë për të shpirë këmbët e dalë, Mm? Po, nuk ka ajër. Por asnjëherë më nuk do dalë në ambient të hapur. Ose tjetra, Olta nuk do të dëgjojë më kurrë muzikë. Gjithçka do të jetë prozë në botën e Oltës. Mm. E vështirë si mm -hmm. pyetje. Pra ç'do të zgjidhte Olta, të mos dëgjojë më kurrë muzikë apo të mos dalë më kurrë në ambient të hapur. Ai ai ai. Pra, një muaj pa larë dhëmbët apo një muaj mm -hmm. pa mhm. bërë dush. Okej. Okay. Pyetja nr. 2. Nuk po zgjatem me këtë, se është e thjeshtë. Mhm. Pyetja mm -hmm. nr. 3. Okej. Okay. Olta. Do të zgjidhje të vrisje dhe haje një qenush Apo 5 vjet burg. Të zgjidhje, të vrisje dhe gatuaje, pastaj haje. Ta ta qenin. Po jo, ideja është duhet ta kapi, ta vrasi, pastaj po. ta gatuaj. Dhe kush është nga ata që thonë, "Ah, si thoni kështu për qentë?" Ju kujtoj pulat, derrat, lopët, viçat, qingjat, kecat. Kthehemi pas pak tani Ellie Goulding on my mind në klubin e mëngjesit. Po dëgjonim këtë dje ndërsa ishim duke pritur për fillimin e filmit uh, mm. 007 Spectre që e pamë gjithë bashkë dhe ishte fantastik. Me të vërtetë shumë i mirë, jua rekomandojmë fort për këtë fundjavë.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 Keni ndonjë kështu të preferuar? Ha, Apo iç? Nuk po duron Lori. Amë Lori. Takimi me Monika Bellucci. Fillimi. Fillimi. Skena më hot ishte ishte Daniel Craig dhe Monika Bellucci kanë një skenë një puthje. Ëm uh, mm. ata bëjnë dashuri, supozohet, por ne nuk e shohim atë pjesë. Po, po, po. Por uh, kemi skenën e puthjes, që ishte shumë e nxehtë. Ishte shumë hot thuhet koleg. Shumë hot më fal. Megjithatë unë jam dakord me Lorin që fillimi i filmit ishte i jashtëzakonshëm. Skena në Meksik. Mm. Po, skena në Meksik. Po, në Meksik e gjitha. Po. Ishte super. Gjigant, gjigant. Edhe te treni jo keq. Po si është në këtë fjalë? Po po po, kur ishin në sherr. Ah, e ka fjalën për uh, vajzën tjetër. Po. po. Sa të bjondja. Nuk e mbaj mend emrin. Dr. Swan. Jo, po. jo, flas për emri real i saj, nuk e mbaj mend. Emri real i saj s'ka rëndësi fare. Ajeri. Po. Ishte shumë mirë. Um, në film janë janë luan gjithashtu Ralph Fiennes, aktori anglez mm. Ralph Fiennes i njohur në Shqipëri si Ralph Fiennes. E vërtetë. Ne shqiptarë jemi tani çka ke këto. Një vetë një vetë Ralph Fiennes në Shqipëri. Po edhe mami i vet i thotë Ralph Fiennes. Edhe baba. Çka ka pas Mr Fiennes, po gjithsesi ai luan M-në, M-në një gabim në përkthim. Se i tha kur po flisin me, po flisin si ta kisha përkthyer unë. Mm. Se i tha ai për çfarë qëndron M-ja? Domethënë M-ja domethënë moron mm, që në anglisht domethënë idiot. Mund të ishte matuf. Filmi i shkëlqyer, i shkëlqyer. Super, u kënaqëm. Unë sa uh, Skyfall-in, okay, mm, çka? Mm, mm, ky edhe unë. Ky Spectre për mua ishte ishte. Pastaj uh, përveç uh, zotit uh, Ralph Fiennes, ishte gjithashtu edhe Christoph Waltz, uh, i famshmi Christoph Waltz nga mm. nga Austria, aktori aktori austriak. Ka luajtur edhe te Big Eyes. Tre pyetje për ty Olta. Gati? Po, po, gati. Le të shikojmë tani se si do të përgjigjesh. Të vështira duhen sot. Ah, para të vështira. Kam parë ca shenja në fakt, po. Le të shohim. Gati. Olta. E para. Po, po. Do të zgjidhje, të mos dëgjoje më kurrë muzikë në jetën tënde? Never. Një jetë pa muzikë, ulë muzikën atë, mos ketë muzikë. Ashtu. Oh. Shumë heshtje do jetë, po. Ishte do të thotë. Do kesh fjalë. Mrekulli. Do po. ndajemi edhe bashkë si grup se ne do vazhdojmë punën në radio. Apo, Olta, mos dalësh më kurrë në ambient të hapur. Kurrë muzikë Lala, kurrë muzikë. Tani, uh, ambienti i hapur e kupton ajër. Ideja është këtu dëgjo tani se ka për shembull te filmi Marsiani. Po. Uh, mund të jetë ambient i madh, por i mhm. mbyllur. A mund të jetë si, po them si një qendër tregtare apo diçka po. e madhe, nuk po them që të rrish në birucë, po. apo e mbyllur në një dhomë, po apo në një vend ama. Por nuk do dalësh kurrë në qiell të hapur, asnjëherë në qiell të hapur. Mos dëgjosh kurrë muzikë apo mos jesh kurrë në qiell të hapur. Po vitamina D. Si do vijë? Nga goja. Olta. Nga goja, jo nga dielli. Pa daljet në ajër të pastër, pa fëmijën. Okej, okay, më duket se përgjigja u kuptua. Olta nuk do të dëgjojë më kurrë muzikë. Jeri ka thënë Të mos dëgjoj muzikë. Të mos dëgjoj muzikë është e saktë. Bravo Jeri. Faleminderit. Ndërkohë, Adi ka thënë Adi? Të mos dalë në ambient të hapur. Ah, je përgjigjur si për vete. Jo, jo, jo, jo. jo mendova që për këtë muzika ishte e rëndësishme se sa herë që e takoj nëpër korridoret e radios, mm -hmm. është vetëm duke kënduar po. gjithë kohës. Po. Atëherë një Po këndoj vetë Lala. Adi, Adi është gabim. Jeri ka një pikë, Adi 0 deri tani. Pyetjen e dytë, Olta. Një pa. muaj pa larë dhëmbët oh, apo një zot. muaj pa bërë dush? O oh, zot, o. Oh. Një muaj pa larë dhëmbët. Të tmerrshme Olta. Apo po, një muaj pa bërë dush? Po ja, nëse do kem uh, një muaj pa larë dhëmbët, si do ndiheni këtu brenda? Do. Me dritaren e hapur. Po pa bërë dush mente Olta në gojë. Me dritaren e hapur prapë, po ti s'mund të dalësh në ambientin e tij. Po po s'bëra dush, duhet të heqësh edhe muret, jo vetëm dritaret. Atëherë Olta i përgjigjen. E ta hash. Të vrasësh, gatuash dhe hash një qen të pjekur. Të pjekur. Apo s'ka. Si duash ti, mund ta bësh. Po, po bësh qofte qeni, nuk e di. Se ashtu thua, ashtu edhe kam ngrënë nga ato dhe s'e di. Po, pra pikërisht pra të po them. Një apo apo pesë vjet burg. Mos e dhëntë zoti. Tani i bie të mhm. vrasësh pra të therësh vetë. Po. Edhe të hash një qenush mm. apo pesë vjet burg. Uf, një çik e tmerrshme është, po... Një çik? Një çik si shumë... Fjala kyçe, një çik... Po mirë është që vetë ta therësh... Si ta vrasësh, o zot... Mund ta vrasësh me një... Nuk, se s'dua të them tashi se unë i duhet... Nejse se ka metoda gjithsesi, po... Për uh, gjithë uh, ata të po dashuruarit e kafshëve... Po tregoheni shumë uh, poshtër... Edhe dhe ata të apasionuarit e qenve... Ne jemi gjithashtu qenër vetë... Po... Të apasionuar me qentë... Po, i duham shumë... Por, por kjo është thjesht... Lojë, lojë... Një një test i Oltës që sigurisht do të pranoj burgun. Jam i sigurt për të. Jepi Olta. Sigurisht. Jo dhe ai. Qenin të pjekur o çar arome në burg. Çfarë? Qenin pra qenin e pjekur. Qenin e pjekur. Jeri. Fatkeqësisht e dija që Olta është ndryshe nga unë. Bravo Jeri. Jeri. Ndërkohë Adi ka thënë Edhe unë kam thënë. Ta haj një qenush. Një qenush. Qen, qen. Që Olta është një kasape e vërtetë dhe nuk nuk ndryshon në këtë pjesë. Për ta therur kam mm, rezerva. Nuk më vjen mirë fare sepse është shoqja ime më e mirë dhe nuk ngjajmë fare në këtë pikë dhe as nuk pranon këshilla dhe të flasësh. E po tani shoqen zgjidhe të ndryshme nga vetja. Mos u afro te Olta. Mm. Në rregull, Olta, shiko mos përzgjedhësh uh, Sa po të pasa pas. Ai mund të bëj kod, mund të jetë duke bërë kod sikur bësh. Po, po shkoj diçka ti. Nëse iku. Altini fiton orën nga Prime Watches. I paske veshët uh, pips. Do të lojë shpesh. Kujdes se bashkia të dënon. Gjobitesh. Për lojën tënde Olta. E dhash. E dhash. Edvinin, Edvinin. Ah, pra, Nuk e dëgjova që ishte për lojën e Oltës. S'ka problem. Jeri, do zgjidhje të mos dëgjosh më asgjë. Apo të ikim ta mbyllim emisionin. Shiko, un kur jam në këtë lojë, kuptoj Oltën vetëm nga mimika, kur është pyetja shumë e sikletshme, mm. Olta e bën fytyrën ka një formë të vetën, kur është e bukur Olta i çelet komplet fytyra, kështu që un arrij ta perceptoj uh, pak a shumë, nuk e di pyetjen, por arrij ta perceptoj nëse është, nëse është e bukur apo e shpifur. Po. Me thënë drejtën, kishte shumë dilema po, kjo. Po mos s'më shikon ti. Po se atë kam përball kur ulem. Ëh. Ah, e po tani më ka shoqe, ne duhemi.